ถูกยึดถือใจกัน หินพลังนี่หนักหลายมันมีโอกาสได้ว่าแต่เข้าไปหนึ่งหันไปแล้วหนีแันเอ๋ย่างไมาไปหนึ่งตามนี่ถึงนี่ยังคิดไปไม่หรอหรอท่านพระเพื่อนหนุ่มเพื่อนหลานเนี่ยไม่ได้ว่าไป ถ้าเขาไปกันอย่างที่แผลเป็นเนื้อตัวคอมันมันแบบไป มันทั้งนั้นเราคือดอก เดี๋ยวจะท่อนมาเท่าองคเป็นสันดอกมันก็หวังแก้ไม่เคยเป็นนั่งถึงกับผู้เฒ่าจะกินใครจะได้หมอกเหรอกู้เฒ่าจะเป็นอย่างนี้จะคนหนีทั้งนั้น ต่าง ในอาศัยกินเดือดเป็นเองได้คืออาศัยจากคนอื่นเสียใจให้เพิ่อนติมเองกิน ไปอินอย่าไปเศร้ามันบังคับเลี้ยงท่าน 他们你还能什么？ ความสุขความเจริญสินค้าเรื่อยทำอันใดใดสมปรารถนาเข้าใจ เขาก็เลยสร้างให้ทุกอย่างนี่แหละได้รับความสุขความสบายจากทุกอิทิศบุญกุศลไปหา to the الأمن สิมาเกิดมันได้มันก็หลายันหลายเวลาเปลี่ยนพอเปลี่ยนขาดไปแต่ให้เ ท่านพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตักขลุ่ยังไหนเนี่ยสองสัตว์สัตว์จะพิบัติตามได้ตักขลุ่ไปเรื่อยๆถ้าพระพุทธเจ้าถึงตักขลุ่ก็จะหายไปนั่นคงเป็นคงว่า เป็นเนื้อมาตลอดปฏิบัติทุกวันนี้นะคือจะพูดปฏิบัติตามอัตถันที่พระพุทธเจ้าสอน ก็มีหยิ่งเห็นจริงมีความสว่างสวยมีใจเป็นอัตเป็นท่านเป็นกิเลสได้ดังนั้นให้ทุกคน อย่าพากันสนใจทำคุณนงามความดีอย่าไปนั่งใจตายใจ เพราะชีวิตคองเราเป็นของเรามงนน้อยแล้วมีใดเรื่องติไปคือกองก้อนคือหนุนสังจะต้องตายในเมื่อนั่นคือสุดละ เขเสียไปทำไปเผาไปเป็นไปแจงที่ในกระยาเนี่ยถ้าดอกของตายเราก็เลยอาจารย์นี้คือเราไปทำไปเผาของนี้ย่านกินอยู่แล้วไปยังบ่ได้เอาเกียรติงานการ ท่านจึงลดไม่เไปปฏิบัต หากเราจะพูดยังว่าดีลังเล่ลังบากลังข้างเนี่ยไม่ว่าตายไปยึดติดไปใส่ยึดไปติดเนี่ยท่านบุญไห่ใช่ไหมีลำบากท่านหมอตาเวลามีเล่นหายใจอยู่ ท่เพือเที่แมันจะเป็นยืนยึดสงบแล้วนะปฏิบัติ ทุกสิ่งทุกอย่าง เนี่สาแล้เราผูกขาเราแบบเดี๋ยวคุณอย่างนี้นงจะได้คุณนั่งอยู่ีนเครื่อหนึ่ง ไม่ใช่มันไม่ได้จะนี่แล้วปีที่มันสองอันจะฟังแค่ไหมอยู่

ตัวเหยียงตัมีเก้วมากผิวเสียบติ่มไอ้ยังเสียบสามแม่งเพื่อน่ะฮะเข้าใจว่าภาพหนึ่งนะพวกเลพื่อนเขาจะเล่นเพื่อนไปลงไปวะได้ไป าินข้าวหมาบ่จิตมาอยู่ต่หารไม่ยอรับกระดูกจากวัดนี่ไปไหม 开国老兵。 thù dài lắm

ายคนที่เลือกสีดีว่าสมที่ป็นี่เป็นอ่างห้องแบบนี้งานงานงานงานงานงานแกงานหลวงพ่อเขาหนึ่งหรือยังบ่แตว่ามันกัดหันเาะไม่สะเทือนมาหาสว่านไม่ขาวอะไรเลย นี่เป็นอ่างนี่เจ้านั่งอันนี้ห้องก็เข้าฝนตกเนาะนั่งทะเลเขาก็เอิญนั่งหนังฝนเขาก็ว่าบน คุณจะเคยเป็นตัวเคยวางนี่ห้องหัวนั่งอันนี้ละห้องทางสิตายเลยนี่นะตายอยู่ได้ทั้งคนคือไม่ค่อยเห็นที่บ้างอ่ะแถวนี้มันเหมนข้าเห็นอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเขามาบวชที่นั่นไม่ห้องไม่ขึ้นไม่บวชเป็นคน มันเกิดที่อไนเป็นหมดนั่อันนี้ห้องนอนทุกคนก็ไม่ได้ นี่ต้องอ่านห้องขึ้นเลยคุณด่าเหนไหมคุณด่าเคร่องอ่านตายยังไงเครื่องอ่านสี่เลยห้องก็คุณก็นี่แล้วมันห้องดินห้องต้องเพื่อต้องเพ่อดินแต่เขายางยางเดี๋ยลบลบลบเกินสามเพื่อแบบสองเพื่อเพื่อเดียวดิน ဒီဥဒ္ဒံဘောကောနိဟာအမေဟမ်သုတ္တဝါဟောလို့ဘုန်းပါဘုရားလို့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နေ့နေမျိုးပြေလို့ကံရပုကွန်တန်လို့မောဘယ်လိုလဲဘယ်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ